Matayo esura ya kabiri Oruo Yesu yazaliwe Betlehemu ya Buyahudi omakirogo mkama Herode le baba buya benya nyinyi baruga oburugaizo baba ida Yerusalemu ni baba zaabati aliye ogwaza iru ali mkama wa Buyahudi tubwene nyanyo oburugaizo ba twamara toja kumfukamira omkama Herode kuulira kigambekyo awa omwoyo na Yerusalemu yona awashoroza bakuwani bakuru nabege mateka beyanga babazambali masiya ya bayire aliwo kuzalirwa bamugambira bati omuli Betelehemu eya buyahudi kubani ko murangi kiandikire ati iwe Betelehemu munsi ya Yuda omubutwazi bwa Yuda toli muke muno nakake manya si omuliwe alitabukwamu mukama alitwara abantu bange abaisiraeli Nirwo Herode ya Yesire abashayijabo abamanyi akababaliriza kumanya nimaki kwemorwenya nyinyi yabonekire Aho abatuma Betelehemu na Baragirati mugende mnyomoze mbali omwana ali kamura mara kumubona muije mumanyise nanye kwa kongende mufukamire kaba amazire kulira ebyo mukama yagamba bakwato muwanda bagenda olale ebenya nyinye yo babere baboine oburugayizoba egende bebembeire eremwa eyemerera iguru mbali omwana ya bairali kaba amazire kubonenya nyinyi bashemererwa muno bagire byera bingi kaba tayiro munju babono omwana na nyina Maria bamfukamira mira bakomorore birongoro byabo bamwe bigemuro ezabu obunuma nombazi gwamira oroba atatirwo mukiroto kutagaruka wa Herode bayimuki abashubire omunsi yabo omwanda batwarwa gundi kaba manyabo baba ile bagenzire omumalaika wo mukama abukira Yosefu omukirota amugambira ati imuka otware omwana na nyina osingirwe misiri mara oikaleyo kuika orondi kugambira enshonga erode akwatire kuiga omwana mbali ali kumwita Ao Yosefu aimuka kwato omwana na nyina omukiro aimuki agya misiri aikarayo kuika oro erode yafire ekikikabakiri kyo kugobeshereze kyo mukama yabayiragambire omukanwa ko murangyati nketo omwana wange kumuya Misiri Erode kubona okwa abashaija abo abamanyi ba murabo magezi ekiniga kija kumwita aragira kwita abana bo na babojo omuli Betelehemu no byaro byone byataineo ababaire bali be myaka ebiri nabataka gigo bize kuonderana neibanga eliyabaire lyarabirewo kwemba oroya manyuru yize ebigambe ebyo abashaija bamanyi au kigobererekyo omurangire miya yagambirati eilaka alikaulirwa omulirama okuchura nokutongya kwamani raeli naturiraba anapi akanga nokumara amarwa alwokuba abana bebakafwa Orwe Herode yafire omumalaika wo mukama abonekera Yozefu mukiroto ali Misiri na agamba ati Imuka okwata omwana na nyina osbe omunsi ya Isiraeli enshonga abayigaga kwita omwana bafire Yozefu aimuka akwata omwana na nyina agaruka Isiraeli Kyonkaka yaulire uko alikerao niwe yabaira sikire Herodeishe akabamu kama wabuyahudi ati inakugyayo kandi kaya mazire kutatirwa mu kiroto ayinduka agya omwiraya ya Galilaya agenda aturo mu kigo kiri kwetwa Nazareti ekyabaire kigambirwe abarangi kigoberere bati aliyetwa Nazareti